الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه فإن الله تعالى وعدكم على التقوى خيرا كثيرا وفضلا كريما إن الله تعالى من عليكم بدين أخرجكم به من الظلمات إلى النور وإن من الظلمات التي أخرجنا الله تعالى منها إلى النور الذي هدانا الله إليه أنه أخرجنا من التشاؤم وسوء الظن إلى التفاؤل وحسن الظن وذلك أن التشاؤم أمر مبني على الجهل والجهل لا يصنع شيئا والجهل لا حقيقة له والجهل ليس بشيء وإن الله تعالى خلق هذا الخلق بالخلق بالحق والحق هو الثابت الدائم وهو الذي لا زوال فيه ولا يزيل ولا يزول فالتشاؤم عباد الله هو اعتقاد الشر ونسبته إلى الله تعالى أو إلى أسباب خلق أو إلى الأسباب التي خلقها سخرها الله تعالى لعباده والله تعالى خلق الخلق وجعل الخير كله فيه وما من خلق من خلق الله إلا وفيه الخير والخير ينسب إلى الله ولا والخير كله بيد الله تعالى ولا ينسب الشر إلى الله جل وعلا وذلك أن عمله كله حكمة وعمله كله حق ولا عبث فيه لكن الجهل هو الذي يغير الحقائق ويوقع الإنسان ويوقع الإنسان في ويوقع الإنسان الإنسان في الشر فالله تعالى نسب الشر نسب التشاؤم إلى الكفار وذكر أن التشاؤم والإيمان لا يجتمعان في قلب قال جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فنفى أن يجتمع في قلب الإنسان التشاؤم وهو اليأس من وهو اليأس من رحمة الله والإيمان فلا يقع التشاؤم إلا إلا للكفار وهذا وهذا التشاؤم كان عليه الأمم السالفة التي عاشت في جاهلية جهلاء منهم قوم فرعون منهم قوم فرعون فإنهم فإن الله تعالى كما حكى عنهم أنهم تطيروا بموسى ومن معه وكذلك قوم ثمود قالوا اطيرنا بك وبمن معك وكذلك أصحاب القرية التي أرسل إليها الرسل إنهم تشاءموا وتطيروا برسل الله عز وجل وكل هذا يدل على أنها أنه من زيزم الكفار وهذه الجاهلية تسربت إلى أمم إلى أمم غير هذه الأمم حتى جاءت عند العرب فكانوا يتشاءمون فكانوا يتشاءمون ويتطيرون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان فأزالها الإسلام وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقولته المشهورة قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر فنفى العدوى وهو أن, أن الأمراض تتعدى بطبعها لا بقدرة الله وبإذنه وكذلك نفى أن تكون هناك طيرة وهو التشاؤم وأن للطير أو لغيرها من من خلق الله أثر في إيقاء الشر أو الخير وإن وأثبت جل وأثبت صلى الله عليه وسلم أن لا حقيقة لهذه الأمور وأن الأمور كلها بيد الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكذلك نفى صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك هامة وهو ما يعتقده أهل الجاهلية من أن الميت بعد موته إنه يتجول في الأرض ويرى, شب ويرى أشباهه وأنه يذل الطريق أو يهدي الطريق لمن, هو لمن كان محبا له وهذه الأمور كلها خرافات وجهالات أبطلها الله تعالى بالإسلام ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهلية من من سوء الأثر في شهر صفر فقال لا صفر فإنهم كانوا يعتقدون في شهر الله صفر أنه, من أنه شهر مشؤوم ولا يوقد فيه ألوية ولا يوقد فيه أمر مهم الذي يبتغى خيره لأنهم يعتقدون فيه الشر والشؤم فأبطل ذلك صلى الله عليه وسلم وقال لا صفر ونحن دخلنا في هذا الشهر الكريم وهو شهر صفر فلا خير, فلا خير إلا خير الذي بيد الله ولا خير إلا خيره ولا حول ولا قوة إلا به فعليكم عباد الله بالتفاؤل وحسن الظن بالله فلا تسيئوا الظن بأنفسكم ولا تسيئوا الظن بخلق الله ولا تسيئوا الظن بربكم فإن الله تعالى جعل الخير كلها كله بيده والشر, والشر ليس إليه فاعتقدوا في الله الخير فإن الله تعالى عند ظن عباده به كما قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فكونك فكون الله تعالى فكون الله تعالى عند ظنك به يدل على أنك إذا ظننت بالله الخير فإنك تجد الخير وإذا ظننت بالله الشر فإنك تجد الشر لا لأن الشر ينسب إليه بل لما اعتقدت في نفسك من أن الشر ينسب إليه وذلك يدل على أن ما يأتي الإنسان من الخير كله فهو من الله وما يأتيه من الشر فحقيقته من الله لكن سببه لكن سببه من العبد فإن اعتقد اعتقادا خاطئا واعتقد جهالات فإنه يتأثر من تلك الجهالات ويأتيه السوء من حيث لا يدري أعاذنا الله وإياكم من سوء المعتقد ووفقنا الله تعالى لأي ووفقنا الله تعالى للخير والنور وأخرجنا بفضله وبفضل, وبفضل كتابه وبفضل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني, بما ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة ووفقنا الله تعالى لما يحب وترضى ويرضى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi mana wasiya da jin tsoronsa mu ji tsoron Allah mu riko da hanyarsa mu bi shi kada mu saba masa mu kiyaye shi mu kiwonsa a cikin zukatanmu sannan Allah madaukakin sarki ya yi mana mu al'ummar musulmi falala mai girma da ya raba mu da al'adun jahiliya ya fitar da mu daga cikin dufai zuwa ga haske daga cikin irin dukkan jahiliya da Allah ya raba wannan al'umma ta musulmi da ita akwai duhun mummunan itikadi wato duhun canfi da gina abubuwa akan jahilci da mummunan zato ya canza mana da kyautata zato da fata nagari wanda shine da addinin musulunci ya zo ya koyar ya canza tunanin kwakwale ya zuwa ga wannan duhu da canfi ya zuwa ga ilimi da haske daga cikin abubuwan da wannan mummunan itikadi ya sanya ma al'umma na wato canfi da mummunan zato shine dukkan alhairin da Allah ya halitta a cikin al'umma suka haramta ma kansu shi ya zamanto cewar alhairi idan ya zo ba za su ga alhairin ba bal sai su ga sharri a cikinsa saboda mummunan itikadi da mummunan nufi da mummunan zato to wannan haka ɗan adam yake idan ya rayu a cikin duhu idan ya rayu a cikin jahilci musamman a kan yadda zai rinka muta'amuli da yau da gobe da abubuwa da suke zuwa masa wanda ba makawa sai sun zo masa a rayuwa idan ya rinka ta'amuli da su bisa jahilci da canfi to haka zai same shi hatta alkhairin da Allah ya koro masa shi ba zai gan shi ba sai ya zamanto ya koma masa sharri to yana daga cikin irin wannan itikadi mummuna wato itikadin tasiri akan abin da Allah bai sa masa tasiri ba da yadda da cewar wani yana da abu wani yana da iko bayan ba shi da shi da gina abu a bisa wato jahilci da kintata da zato wanda yake na ƙarya mummuna wannan al'adar kafirai ce wadda al'umomi da dama na kafirai sun kasance a kan wannan mummunan al'adar wadda kuma hattai na so ta shigo cikin rayuwar al'ummar da Allah ya aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinta al'ummar larabawa wannan al'ada ta canfi da wato da mummunan zato da shi'umci al'ada ce wadda take ba ta tabbata a cikin zuciya wadda akwai imani a cikinta domin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin kisar annabi yusuf ya ce haƙiƙa sha'anin babu wanda yake yankewar ƙauna daga rahamar Allah sai mutane waɗanda suke kafirai to shi canfi da mummunan zato yanke ƙauna ne da rahamar Allah da mugunta zato ne ga Allah to Allah ya ce babu mai yin wannan sai kafirai don haka wannan ya nuna mana cewar wannan mummunan itikadi na canfi da sanya mummunar zato ga Allah da halittar Allah da abubuwan da Allah yake gudanarwa ba sa tabbata a cikin zuciya wadda take da imani saboda haka imani ya wajaba ya zamanto ya ba mu mutum yanci daga canfi da mummunar zato ga Allah to Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa irin tarbiyyar da Allah ya yi masa da kuma karantarwar da Allah ya yi masa na ganin abubuwan da sauran al'ummomi suke ciki kamar mutanen fir'auna wanda suka kasance suna canfi da annabi musa suna cuɓunci da shi suna ganin duk wani mummuna da ya zo musu saboda annabi musa ne haka mutanen samudawa su ma suka yi canfi da annabi salih haka mutanen da allah maɗaukakin sarki ya tura musu wato jakadu mabiya annabi isa domin su kira su zuwa ga addini su ma suka yi wannan mummunan zato da canfi mutanensu suka canfa cewa waɗannan mutane su ne suke zuwa musu su ne suke zuwa musu da sharri to waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske su a cikin al'ummarsa suna da canfi iri-iri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓata wannan ya nuna cewar babu tasiri ga wani in ba ga Allah ba to waɗannan abubuwa na ilmai waɗannan abubuwa na wato jahiliya da duhu da jahilci da yake cikin al'umomi yana nan a cikin tarihinsu bal yana nan a rubuce wanda har a yanzu bayan hasken addinin musulunci mutane suna ɗaukansa suna karanta shi suna ƙoƙarin su yaɗa shi a matsayin wani sabon ilimi a matsayin cewar wani abu ne wanda yake shi ne zai kawo sa'a ko shi ne zai kawar da tsautsayi ko shi ne zai kawar da mummuna ba Allah ba ba abinda Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi ba to wannan kiyayi wannan mai kokarin mayar da al'umma ne cikin jahiliya da cikin jahilci bayan Allah ya tsirar da mu ya sanya mana wato mafita daga cikin dufai ya zuwa ga haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da hakika a cikin hadisinsa mashhuri da yake wato cutuka ba sa naso da kansu da ƙarfin kansu haka zalika babu shi'unci wato babu tasiri A kan. wato tashin tsuntsaye ko wani abu na halittar Allah da yake nuna shine mai tasiri wajen kawo sharri wajen kawar da sharri ko kawo alhairi haka zalika babu wata abu wanda ake ce mafatalwa wadda take ita ce take wato tasiri akan kawo alhairi ko kawar da sharri babu kuma wani tasiri mummuna a kan watan safar wanda mutanen jahiliya suke itikadin sa duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su ya ce babu shi. to wannan hakika wato mataki ne wanda ya zai ba ma adam yanci daga jahilci ya bashi wato fita daga cikin duhu ya zuwa ga haske ya tsirar da shi ya sanya shi ba a cikin kukumin waɗanda za su bautar da shi ba a bisa ke amfani da jahilcinsa domin su mayar da shi bawansu to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora mu a kenan don haka mu yi waɗanda suke nema su mayar da mu cikin jahiliya ta hanyar tabbatar da itikadi ga wani tabbatar da tasiri ga wani ba Allah ba Allah madaukakin sarki yana son mu kyautata zato gare shi Allah madaukakin sarki yana nufin mu da mu gina abu a bisa ilimi ba a bisa jahilci ba a bisa sani ba a bisa rashin sani ba a bisa haske ba a bisa duhu ba to su kuma 'yan jahiliya ne nema suke su mayar da mu cikin jahiliya su nuna wani yana da tasiri ko tauraro ko wata halitta ko wani aljan ko wani ko tafiyar wani falaci ko makamantan waɗannan ko wani lokaci kaga an fito da shari'a mai tsawon gaske wadda take Allah bai saukar da sultani a kanta ba cewar ba a abu kaza rana kaza ba a abu kaza a wata kaza in ana neman sa'a sai an yi shi a lokaci kaza ko a rana kaza bayan kuma alhairi ga baki ɗaya na Allah ne dukkan lokacai da ka sani lokacai ne na alhairi domin na Allah ne lokaci sharri Shi ne lokacin da ka samu kanka a cikin sabon Allah lokacin da ka samu kanka a cikin yi ma Allah ta waye, to wannan shi ne zai kawo maka annoba wannan shi ne zai kawo maka rashin sa'a amma a kowane lokaci da kake gani Allah maɗaukacin sarki ya sanya alkhairi a kowane halitta da kake gani Allah ya gina ta akan alkhairi sai dai kai mummunan zato ka kalle ta da sharri da mahangar sharri to sai ka ga alkhairin da Allah ya sanya a cikin halittar da alhairin da Allah ya sanya a cikin abin da ya koro mata sai ta kasa samunsa a sharri ya koma gare ta ta haka ne mutane suke rasa alhairi ga kawukansu saboda ne saboda sun yi mummunan zato ga kawukansu suna ganin babu alhairi a gare su in tsanani ya yi tsanani idan musiba sai musiba maimakon su ga alhairi a cikin wannan musibar sai su rinka ganin sharri su danganta sharrin har ya zuwa ga Allah su rinka ganin kan cewar Allah maɗaukakin sarki baya amsa addu'a Allah maɗaukakin sarki tamkar ma baya nan wanda wannan sai ya afka su cikin bala'i kan bala'i ba zai warware musu masifar tasu ba ba kuma rukonsu da zafi da wani ba Allah ba ba zai fitar da su daga gabarin abin da Allah ya kaddara musu ba amma sai dai daga ƙara baza masu a cikin duhu da cikin jahinci da jahiliya to Allah maɗaukakin sarki ya ba mu abin da zai ba mu ɗanci daga dukkan wannan ƙangi ya fitar da mu daga cikin dufai ya zuwa ga haske ta hanyar tawakkali ga Allah da kyautata zato ga Allah kyautata zato ga Allah shine ka rinka ganin alkhairi a cikin dukkan ayyukan Allah ka rinka ganin alkhairi a cikin dukkan halittar Allah kada ka rinka ganin sharri a cikin wani domin ba abin da ka san irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikinsa la a kanka wala a cikin iyalanka wala a cikin ‘ya'yanka wala a cikin dabbobinka da abin da Allah ya mallaka maka kada ka yi isi ƙadin sharri a cikin wani daga cikinsu na mutum ya rinka ganin kan cewar saboda matarsa ce arzikinsa ya kare ko saboda wani ɗansa ne arzikinsa ya kare ko kuma saboda wato ya yi wani abu a lokacin da ba a yi don haka ne arzikinsa ya kare ko kuma ya rasa samun sa'a duk wannan yana daga cikin itikadin jahiliya da gina abu akan jahilci domin hakikanin al'amari shine dukkan al'amari a hannun Allah yake dukkan al'amari a hannun Allah yake masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shine shine yake kasancewa abinda Allah bai so ba baya kasancewa da a ce mutane za su haɗu gaba ɗaya kan ki canza abin da Allah ya nufa ba za su iya canza abin da Allah ya nufa ya kaddara ba da kuma za su haɗu ga baki ɗaya ki tabbatar da abin da Allah maɗaukakin sarki bai nufe shi ba ba za su kawo wannan abin ba domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta maƙadiru kulli Abin abinda duk ya kaddara Allah ya riga ya rubuta shi Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa yace ya ce rufi jaffati as wa jaffati alƙalman kudura sun riga an riga an ɗauke sun gama rubutu kuma tawada da abinda aka rubuta a cikin takardu a cikin littafin lauhul mahfuz ya riga ya bushe babu abinda zai canza abin da Allah maɗaukacin sarki ya kaddara to idan kai wannan itikadi sai ka sami yanci sai ka sami kyakkyawan zato ga Allah sai ka samu alkhairi ko yaushe shine zai zo maka sharri ba zai zo maka ba domin sharrin ma idan ya zo maimakon ya zamanto sharri a gare ka sai ya zamanto alkhairi shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin mumini abin mamaki al'amarin gaba gabaki ɗaya alkhairi ne wannan baya kasancewa ga wani in ba ga mumini ba idan alkhairi ya same shi wato shine abin da yake so sai ya gode ma Allah wannan sai ya zamanto alkhairi a gare shi idan sharri ya same shi shine abin da baya so sai ya yi haƙuri wanda wannan shine alkhairi a gare shi ka duba ka gani idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran mutum alhali bai riga ya balaga ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi haƙuri bai faɗi kalma wadda wadda nuna wato rashin sallama ma hukuncin Allah ba bai faɗi kalmar kafirci ba Allah maɗaukakin sarki zai ce ma mala'iku mai bawa na yace suka ce bawanka ya yabe ka ya Allah Allah zai ce to ku gina ma bawa na gida a cikin aljanna ku kira wannan gida gidan yabo wato gidan godiya ga Allah to haka Allah madaukakin sarki yake san mu kasance da irin abubuwan da suke zuwa mana a cikin halitta na yau da gobe babu yadda za ka yi sai abin so da abin ki ya zo maka amma idan ka sani cewar dukkan alhairi yana hannun Allah kuma abin da Allah madaukakin sarki ya nufa shi yake tabbata abin da kuma bai nufa ba ba zai tabbata ba sai ka huta ka hutar da zuciyarka ya zamanto cewar al'amarinka ya zamanto alhairi a cikin kowane hali kuma ka sami yanci daga wani ya bautar da kai ya sanya ka a cikin ƙangi ko bauta ko boka ko ɗanbori ko malamin falaki ko wani wanda yake awar tasiri ga wani ba Allah ba to duk sai Allah maɗaukacin sarki ya ba ka yanci daga gare su ya sanya maka mafita daga cikin dukkan kunci domin babu mai yi a cikin halitta sai Allah kuma Allah maɗaukacin sarki shi ne rayayye wanda baya mutuwa shi ne rayayye wanda baya jangadi ballantana ya yi bacci ballantana a ce baya nan saboda haka babu wani abu wanda yake kuya daga gare shi babu wani wanda yake fita daga cikin ikonsa to ka yi aminci da shi kamar yadda Allah ta'ala yake wata tawakkal alal hayy na la yamut ka dogara ga Allah wanda ya ne wanda baya mutuwa to idan kai haka sai ka samu aminci sai ka samu wato sai ka samu sai kai riko da dahi kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi qudsi yace ni ina cikin ina cikin zaton bawa na da ni dan haka bawa na yayi bawa na yayi zaton da yake so tare da ni ma'ana idan kana zaton alkhairi ga tare da Allah to alkhairi zai tabbata gare ka duk wanda yake yake kyautata zato cewa idan ya haɗu da Allah zai haɗu da Allah yana mai gafarta masa zunubansa to Allah ko insha Allah zai gafarta masa zunubansa duk wanda yake zato cewa in ya haɗu da Allah Allah zai tsirtar da shi daga azaba to Allah ko zai tsirtar da shi daga azaba duk wanda yake zato ga Allah cewa addu'ar da yake yi Allah zai amsa masa to zai ku samu Allah madaukakin sarki ne amsa addu'a ne kuma jinkirin ijaba ba nuna rashin karban addu'a bane jinkirin ijaba ba nuna rashin karban addu'a bane domin kamar yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi addu'a da gaske tsakaninsa da Allah to Allah zai bashi ɗayan abubuwa guda uku in ma ya bashi abin da ya nema wa in ma ya bashi wani alkhairin wanda yake bai tsammani ba wa in ma ya kawar masa wani bala'i wanda da zai same shi albarkacin addu'ar sai Allah ya kawar masa da wannan bala'i Da haka ku zan ku kyauta zato ga Allah kada kuma gusta zato ga Allah babu wani mummunan tasiri a cikin wani lokaci ko a cikin wani halitta na Allah wannan wata watan safar wata ne daga cikin watannin Allah da shari'a ba ta zo da cewar ba a ɗaura aure ko ba a ƙulla wani abin kirki ko ba a yin wani abu na alhairi a cikinsa ba bal wata ne daga cikin watanni kamar sauran watanni ko yaushe mutum ya tashi yin al'amarinsa ya dogara ga Allah idan ma ya ji irin tasirin abubuwan da ake yadawa na wato ilimin canfi da ilimin ilimin misrawa na jahiliya da suke neman su kawar da shi daga wato tawakkali da kyakkyawan zato ga Allah to ya faɗi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana Allahumma la khaira illa khairuk wala tsaira illa tsairuk wala haula wala quwwata illa bik Allah babu alkhairi sai alkhairinka babu shu'umci babu abinda ake shu'umtawa sai abinda ka hukunta kuma babu kuma babu dabara akan kawar akan mutun ya da kansa abinci sai da ikon Allah Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاة اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في اليمن اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.